Ադրբեջանի զինծառայողների դիակների վրա չի հայտնաբերվել դաժան վերաբերմունքի որևէ հետք։ ՀԱՊԿ-ի ռազմական կոմիտեի նիստում բարձրացվել են ադրբեջանական սադրիչ գործողությունների հարցը։ Գարեգին երկրորդ եւ Արամ առաջին կաթողիկոսներն Արցախին են փոխանցել 500 հազարական ամերիկյան դոլար։ ԼՂՀ վարչապետի մոտ հravirված խորհրդակցությանը քննարկվել են շրջաներում տնտեսական ակտիվության վերականգնման հետ կապված հարցեր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Հակառակորդն առաջնագծի ողջ երկայնքով ավելի քան 70 անգամ խախտել է կրակի դատարեցման շուրջ ձեռբերված բանավոր պայմանավորվածությունը, հիմնականում կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածության խախտման արդյունքում շփման գծի հյուսիսային Թալիշ ուղությամբ ժամը 2:15-ի սահմաններում տեղի է ունեցել միջադեպ, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից ցախ բազկի շրջանում հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում է ստացել զինծառայող Գագիկ Վյաչեսլավի Խորշուդյանը։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, ադրբեջանական զինուժի նախարարցագործողություններին ի պատասխան պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ քայլերի եւ ճնշել հակառակորդի ակտիվությունը։ Ղարաբաղյան ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը եւ ապահովել սահմանային բնագծի հուսալի պաշտպանությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապրիլի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող ինժեներական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է հակառակորդի 1 դիակ։ ԼՂՀ ռազմագերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուց չի։ Ադրբեջանական մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակված հայտարարության առնչությամբ, որտեղ ասվում է, թե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի միջնորդությամբ սույն թվականի ապրիլի 10-ին իրականացված փոխանակման ընթացքում ադրբեջանական կողմին հանձնված զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների մարմինների վրա իբր հայտնաբերվել են անարգանքի հետքեր, անհրաժեշտ ենք համարում հայտարարել հետևյալը. Մինչ փոխանակման իրականացումը բոլոր զոհվածների մարմինները հետազոտվել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Ադրբեջանցի զինծառայողների դիակների վրա չի հայտնաբերվել ու չի արցանագրվել անհարգալից կամ դաժան վերաբերմունքի որևէ հետ։ Զովասների մարմինների փոխանակման աշխատանքների իրականացումից 5 օր անց հնչեցվող անհիմն մեղադրանքներով Ադրբեջանը ցինիկորեն փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը եւ խուսափել պատասխանատվությունից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ բնակչության ու զինծառայողների հանդեպ ադրբեջանական բանակի կողմից իրագործված ռազմական հանցագործությունների, այդ թվում եւ զովազների մարմինների նկատմամբ անարգանքի ու դիակապտության բազմաթիվ դեպքերի համար, որոնց մասին Ղարաբաղյան կողմը ցանուցել էր ավելի wach. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Տիգրան Բալայանը, անդրադառնալով իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախաձեռնությանը, որը որոշել է Ղարաբաղի հարցով կոնտակտային խումբ ստեղծել։ Նշենք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել էր, որ իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում կոնտակտային խումբ է ստեղծվելու։ ՀԱՊԿ-ի ռազմական կոմիտեի նիստում բարձրացվել է ադրբեջանական սադրիչ գործողությունների հարցը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Իմ գործընկերներին ես տեղեկացրել եմ ապրիլի սկզբից Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Հայկական կողմն իր լուրջ մտահոգությունն է հայտնել Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ։ Դրանք բազմաթիվ անմեղ զոհերի պատճառ են դարձել։ Զոհեր են եղել նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։ Այս հարցի հետ կապված կատարվել է կարծիքների փոխանակում, ասել է Յուրի Խաչատուրովը։ Արցախյան պատերազմն ապրիլի 5-ին արձանագրեց զինադատարի մասին երկրորդ համաձայնությունը։ Երկրորդ անգամ էլ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու առաջարկով հանդես եկավ Թշնամին, ով սովորություն ունի նախահարցակ լինելու, այնուհետև վերջնական կորցանումից խուսափելու համար հրադադար խնդրելու։ Բելալալայանի ռեպորտաժը Ապրիլի 2-ի լուսաբացը արցախցիների համար ազդարարվեց հրետակոծության ու արկակոծության ձայներով։ Ասել, որ 90-ականների պատերազմն Արցախում անցյալ էր դարձել, ճիշտ չէր լինի։ Տշնամին, ինչպես ասում են դիրքապահ տղաները, սովորություն ունի կրակելու։ Կրակում է սեփական վախը հաղթահարելու համար, ասպետին հատուկ ներողամտությամբ ասում են առաջնագծի մարտիկները։ Սակայն ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը տշնամու կրակը ինքնանպատակ չէր։ Արցախի սահմանի ողջ երկայնքով խոր գիշերը ժամը 3-ին տշնամին գործի դնելով ցաներ հրետանի զինտեխնիկա եւ օթուր բացահայտ պատերազմ հայտարարեց Արցախին։ Սակայն ինչպես 25 տարի առաջ, այս անգամ էլ իր հաշվարկներում անտեսեց ամենակարևոր գործոնը։ Հայ զինվորը վախ չունի, դա ապացուցում է մեր նախնիների պատմությունը, մեր պապերի պատմությունը, որ երբեք չեն նահանջել, երբեք երբեք չեն վախեցել Թուրքից, թեկուզ Թուրքը միշտ քանակով մեզանից շատ է եղել, թեկուզ Թուրքի տեխնիկան միշտ մերինից շատ է եղել։ Շարքային Արսեն Սարգսյանը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածի կրակային դիրքերից մեկի նշանառուն է։ Այս ուղությամբ ռազմական ագրեսիվ գործողությունները ճշնամու խորամանկ մարտավարություններ, որով նա մտադիր էր շեղել պաշտպանության բանակի ուշադրությունը Արցախի հյուսիսից եւ հարավից, որ เป զի այդ ուղություններով հեշտացնի սահմանի ներթափանցումը։ Մեր դիրքապահներին անակնկալի բերելու Ադրբեջանի մտադրությունը առաջին իսկ վարկյաններին տապալվեց։ Իրավիճակը ճիշտ գնահատելու ու անվրեպ որոշում կայացնելու մեջ հմտացել է հայ զինվորը, ասում է քրակային դիրքի ավակ Գրիգորի Սաֆարյանը։ Այդ բան մտածում ենք, թե ոնց կարող ենք շուտ հնարավորները ուղարկենք, գոհ ենք մենք, լավ արդյունք ենք ստացել, կարողացել ենք էլի ճնշենք դժտամը։ Ասում են հրետանին պատերազմի աստվածն է։ Վստահաբար ապրիլի 3-ից հետո Արցախի սահմանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ հարցակված ճշնամին նույնպես այդ կարծիքին կլինի, եթե իհարկե հասցրել է ճողոպրել մարտի դաշտից փախչել են իրանք թե ինչ են արել, արդեն ստեղից չերեղում էլի որ կարանանք ասենք։ <laughs> Թուրքը չիտեմ ինչ որ ավելի վախկոտ հիմնա հիմնականում նրանք միշտ պարտվել են թեկուզ նրանց մեծ մեծ մեծականակ լինելուն Զինվորի համազգեստը, զենքի յուրահատուկ բույրը, ճշտամու հարևանությունը երեկվա պատանիներից անվեհեր մարտիկներ է կերտել։ Այստեղ մենք մկրտվում ենք որպես տղամարդ, այս խոսքերը կարելի է լսել ցանկացած մարտական դիրքում։ Պետքա գնաս բանակ տղամարդ դառնաս։ Շատ բան էլի փոխը բանակի մեջ։ Ոնց է թե ոնց պետքա հայրենաս իրությունը մեջդ ապրի, որ բաց։ Դե, պահ եկած ժամանակ պետքա կյանքդ դետաս հայրենիքը պահպանելու համար։ Ծառայությունը շատ մեծ փորձ է, ձեռք ես բերում նոր ընկերներ, ձեռք ես բերում քաջություն, ձեռք ես բերում նոր փորձ կյանքի համար։ Հայրենիքը իմ համար սկսում է սահմանից, այստեղից, առաջին գծից։ Քարորիա պատերազմը մեծ փորձ դարձավ 18-ից 20 տարեկան զինվորների համար, ովքեր իրենց հայրերից ետ չմնալու խնդիր ունեն։ Ապրիլյան պատերազմը նոր շունչ տվեց 88-ի միասնական ոգուն։ Համախմբեց հայրենիքի պաշտպանության մարտիկներին, այնպես ինչպես մեկտեղեց աշխարհասփյուր հայությանը մեկ նպատակի շուրջ, որը որևէ կերպ չի առնչվում ոչ բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթղթերին, ոչ էլ քաղաքական հարթակներից հնչող հայտարարություններին մեր պապեր, մեր նախնիներ վաստակել են սա ու մենք պարտավոր ենք սա պահել, ավելի շատացնել։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայ բարեգործական ընդհանուր միության 110-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել կառույցի նախագահ Պերճ Սեդրակյանին։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Իր ողջ գոյության ընթացքում բարեգործականը եղել եւ շարունակում է մնալ հայապահպանության հենասյուներից մեկը։ Դրա վառվկայությունն են այն ծրագրերը, որոնք իրականացրել եւ իրականացնում է Միությունը Հայաստանում, Սփյուռքում եւ Արցախում։ Ավարտելով երկօրյա այցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Արամ առաջին մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսը վերադարձել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Այցի ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումների եւ արարողությունների ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսը իրենց զորակցությունն են հայտնել ԼՂՀ իշխանություններին, Արցախի ժողովրդին ու պաշտպանության բանակին, աղոթելով որ Աստված խաղաղություն ապարգևի Արցախ աշխարհին։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը Արցախին է փոխանցել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Թեմերի կողմից հանգանակված 500.000 ԱՄՆ դոլար գումար։ Նույնքան գումար Արամ առաջին կաթողիկոսը փոխանցել է նույն նպատակի համար Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսության եւ Թեմերի կողմից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսի կոչով կազմակերպված հանգանակությունները Թեմերում կշարունակվեն։ Տիկունքային եւ ինժեներական աշխատանքները պաշտպանության բանակի հետ համադրելու համար ԼՂՀ կառավարությունը ստեղծել է օպերատիվ շտաբ, որը գլխավորում է ԼՂՀ վարչապետը։ Ստեղծված օպերատիվ շտաբի բարենային ծառայության պատասխանատու ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը նշել է, որ այս պահի դրությամբ մոտավոր 418 միլիոն դրամի սնունդ է ընդունվել։ Բաշխման գործընթացն իրականացվում է կենտրոնացված կարգով։ Պաշտպանության բանակի թիկունքային համապատասխան ծառայության միջոցով այն ուղարկվում է առաջնագից։ Ստացված սննդամթերքը բաժանվում է նաև Մարտակերտի շրջանի ժամանակավորապես տարհանված բնակչությանը, ասել է Աշոտ Բախշյանը եւ ընդգծել, որ սնունդ է ուղարկվում նաև կամավորականներին ու նրանց ընտանիքներին եւ բանակի եւ պաշտպանության բանակի սպաների ընտանիքներին։ Ըստ Աշոտ Բախշյանի մեկ արկղի արժեքը մոտավոր կազմում է 25000 դրամ։ Հորդորում ենք օգնություն ուղարկողներին, այս պահի դրությամբ սննդով լրիվ ապահովված ենք եւ եթե իրավիճակի փոփոխություններ լինեն, շտաբը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, ասել է օպերատիվ շտաբի Պարենային ծառայության պատասխանատուն։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ապրիլի 15-ին հրավիրել է խորհրդակցություն քննարկելու շրջաններում տնտեսական ակտիվության վերականգնման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Վարչապետը կարևորել է տնտեսության բնականոն գործունեության վերականգնման նշանակությունը, Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքներն արագ վերացնելու եւ բնակչության սոցիալ-տնտեսական դրության հետագա բարելավման գործում։ Արայիկ Արությունյանը գյուղնախարարին եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարներին հանձնարարել է պատշաճ ձևով կազմակերպել գառնանացան աշխատանքները։ Գործադիրի ղեկավարը հանձնարարականներ է տվել նաեւ հակահրդեհային կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման ուղղությամբ Բերքահավաքի շրջանում հնարավոր կորուստների նվազեցման նպատակով։ Իհարկե, հատկապես այս օրերին բոլորս լծված ենք հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործին, սակայն արդեն ժամանակն է, որ դրան զուգահեռ զուգահեռ հանրապետությունն անցում կատարի իր բնականոն կյանքին։ Այդ միջոցով մենք կկարողանանք կարճ ժամանակահատվածում վերացնել ռազմական գործողությունների հետևանքները եւ շարունակել տնտեսությունը զարգացնելու մեր ճանապարհը, նշել է վարչապետը։ Ադրբեջանական նախարարցակ ռազմագործողություններից եւ հրետակոծություններից ստուժած Արցախի բնակավայրերի դպրոցներում ընթանում են ակտիվ վերականգնողական աշխատանքներ։ Այդ մասին տեղեկացրել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը եւ ավելացրել, որ ընդհանուր առմամբ հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասաprocessներն ու աշակերտների հաճախումներն ընթանում են բնականոն ռեժիմով։ Շրջանների կրթության բաժինների պատասխանատուների ընկերներից ստացված տեղեկությունների համաձայն ներկայումս Մատաղիսի եւ Ներքին Ճարտարի դպրոցներում ռետակոզություններից ջարդված ապակիների ու դռների նորերով փոխարինելու աշխատանքներն են տարվում։ Արդեն ավարտվել են Մարտակերտի համար 1 դպրոցի վերականգնման աշխատանքները եւ այնտեղ արդեն ընթանում են դասեր, ասել է Միքայել Համբարձումյանը։ Նրա հավաստմամբ նման տեմպերով դասերը շարունակելու դեպքում ուսումնական ծրագրերն ավարտին կհասցվեն ըստ հաստատված ժամանակացույցի։ Մարզասերների համար Թուրքիայի Սամսուն քաղաքում շարունակվող Օլիմպիական խաղերի բռնցքամարտի վարկանշային մրցաշարում 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Աբգարյանը հաղթանակով է ավարտել կիսաեզրափակչի մենամարտը։ Աբգարյանը հաղթել է Իռլանդիան ներկայացնող Բրենդան Իրվինին եւ դուրս եկել մրցաշարի եզրափակիչ։ Համաձայն մրցաշարի կանոնակարգի եզրափակչում ելույթ ունեցող բռնցքամարտիկները, ինչպես նաև երրորդ տեղը զբաղեցրած բռնցքամարտիկը նվաճում են օլիմպիական խաղերի ուղեգիր, այնպես որ այս հաղթանակով Աբգարյանն ապահովել է Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականի երկրորդ օլիմպիական ուղեգիրը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց